On est très bien. La deuxième place, elle est pas en danger. Biziki gira, bigarren lekoa ez da gure eskuda oraindik. Gure gibelean diren ekipak ahibatzen badira lauzpa bost garaipen lortzen segidan, zorion doko ditugu, baina mementuz ez dut neok ikusten nortaz gaidenik. Bada talde bat, igotzen ari dena, hau da mondo marzan, baina bon, oraindik uh, dira. Talde horiek errestasunean dira, presiorik gabe ari dira, miarritze bezala, dibidez, miarritzek presiorik ez du, gisaguziz hor beren sasoia bukatua da, ez dira jausten, aski ez dira kalifikatuko, beraz, plazera hartzeko ari dira, dena emanez. Nu, on egin peu... Gu hor ari gira ditugun pundu guziak sehekik ondatzen, perpinaren aurka erakutsi nahi genuen baloina txikitzen baginakiela, provokatzen algin dituela, eta lortu dugu, aski ongi gainera. On avait envie de se prouver qu'on pouvait tenir le ballon, qu'on pouvait provoquer cette équipe. Voilà.